Chunka sohtayoh kaj capítulo. KUNA Jesús ruranampaj mañakushan komanta. Pareciokunapiwan kunam Jesús mangrerjako, prueba manchuraita munaspanko. Paikunam Jesús TAMANYAKURJAKO anaj pachamanta kaj milagruta jawachinampa Chaymi painata Tarding antakamuptingmi hamkunaqa ninkichik, allin tiempum kanja, nispa. Tempranong antajaspa, parang ham paranjam ninkichik. Iskay uyakuna, hamkunaqa sielopi kajkunata hawaspam, imainan tiempo kananta yachankichik. Kunan tiempo kunapi susudikohkunamantañatagmi mana kuentata hukunkichikchu. Yau manakasukuq manallin kasta runakuna. Hamkunaqa milagrutaraqmi mañawachkankichik. Manam hawachisqaykichikchu milagrutaqa. Hawaspaqa hawachisqaykichik manta willako hunasta iman pasasqallantam. Jesús chaynata neruspanmi paikunata sajeruspa pasakurqa. Honcho manta. Jesús pa disipulunkunam Lamar huchapa waklaw chimpanman chayruspanku, yuyarirurjaku tanta mana apasjankuta. Chayme Jesús nerja. Pareciukunapa hinaspa saduciukunapa kuida kuidakuychik. Nispa. Chaymi disipulunkunañataq ninakurjaku. Tantata mana apamuptinchikmi chaynataqa nichkan. Nispa. Jesús ñataqmi musiyaruspan nirja. Yaupisi iñiniyuqkuna. Imanas rimachkan kichik, manam paha kanchu nispaqa. Manaraqchu kicik ni kichik pichha tantata, pichha waranja qarikunapaq haypachisqayta, hayka kanastatataq puchuqninkunata huñurqankichik. Manataqchu kichik, hanchis tantata tawa waranja mirachis mirachisqaytapas, que canasta juntatatah puchunta huqarirqankichik kunapa hinaspa manta kuida cuidakuychik nispaga manam Y rimarqani manaja entender kichikcho nispa chayñam jesús Jesusqa mana tantamanta nisqanta aswanja pasado hinaspa kunapa manta kuida yachachikuyningmanta kuidakunankupaq nisqanta. Jesus ha Kristupuni kasqanmanta. Jesusmi Filipipa gobernasqan Cesarea lauman charuspan tapurqa disipulunkunata. Diosmanta hamuq runamantaqa pim kasqaytataq runakunarimanku nispa. Chaymi paykunañataq nerqaku. Wakin runakunam nim bautiza Juan kasqaykita. Wakinñatagmi Elías kasqaykita. Wakinñatagmi nin Jeremías, otag manta willako hukagnin kita. Nispa. chaime Jesús ñatag nerja. pim kasqaytatag kichik, nispa. me Simón Pedro ñatag nerja. Hamhakanki Dios pachurin Cristom. nispa. Chaymi Jesus ñataq nirqa. Hunaspa churin Simón. maina kusis kusisham kanki. Kaytaqa ganki, manam runachu, aswanja hanaq pachapi kaq taytaymi. Chaymi ñuqapas niki. Hamha kanki Pedrom. Kai hatun rumipa hawampim, iñiqniykunata hatarichisaq. Paykunataqa manam wañuypa atiyninpas denseita tenhachu. ñoqam husqayki Diospa munaychakusqanman yaykunapaq llavikunata. Kay pachapi watasqaykim, hanaq pachapipas watasqa kanja. Kay pachapi kacharisqaykiñataqmi, hanaq pachapipas kacharisqa kanja. Nispa. Chaynata niruspanmi disipulunkunata kamacherja. Aman pimampas Cristo kasqaytaqa willankichikchu. Nispa manta Wañunanmanta Jesuspa manta. Chay uramanta punim disipulunkunaman Jesus willakurqa, Jerusalenman riptin judiokunapa kamachiqninkuna, sacerdotikunapa kuna, hinaspa Diospa leynin yachachiqkuna ñakarichinanmanta. Willakurqataqmi wañurachiptinko kimsa man punchawninman mantapas. Chaime Pedro Juclauchaman Jesús tan yarja. Dios pas amayamuna chunchu de quitaja. Nispa. me Jesús y Pedro Pedro tanerja. Satanás, asuy pagni manta. Jamja panta chiwaypim richkanki. Piensas jaikeja manam Diospa jan hinachu. Asuan jarunakunallapam. Nispa. Chaymantam kunata nerja. Pipas jatiwaita paja, amaña kikillampaj causas payaña pas jatiwachun. Pipas kai pachapi kuidakoga, uñay uñaypajmi pierderunja. Pipas nyugaraiku anyugme ichaja causanja. Runaja imatata liu kai pachapi kajkunata ganaruspan, pierderus paja, Runaha haykatata paganman bidanta salvanampaj, Diosmanta hamok runam, taytaypa hatunchasqan ángel niykunapiwan kutimuspay, tapakamaman rurasqan kuman hina hupusaq. Chihaptapunim nikichik. Kaypi kajmantam wakinkuna, mana hachu chay punchawpi Diosmanta hamok runata, munaychakunaypa hamuchkaqta rikwananku kama.